السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الرابع والتسعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا في حديث حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما حديث يزنقمزية بعاذي أحكام زناو فنقماننا المرأة المعتدة البائنة المعتدة البائنة mwanamke aliyoata talaka ya tatu ambayo ni albainuna alkubra akiwa kwenye idda ya ile talaka ya mwisho huyu ndo mwanamke tunayemzungumzia hapa je afaa kutoka au hafai asema Jabir radhiallahu anhuma طلقت خالتي alipewa talaka khalati yangu wajaa fi lafz tulliqat khalati thalathan kwamba ni talaka ya mwisho ya tatu khalati yake alipewa sasa alikuwa na mitende yake ana kishamba chake ana mitende yake fulani fa aradat an tajudda nakhlaha akataka kwenda kuvuna na kuchuna tende zake tende ziko tayari ataka kwenda kuzi, kuzivuna na kuzikata ah, na hana mtu wa kumtuma hana mtu wa kumtuma sasa alipotoka nyumbani kwenda kwenye huu mtende fazajaraha rajulun kuna mtu akamuona akamsuta akamwambia wewe umeapa kwa nini watoka rudi nyumbani akamkataza yani kwa sababu ajua huu ni mu'tadda ako kwenye ida la kuwata فأتت النبي صلى الله عليه وسلم huyu mwanamke akashangaza yani ina maana hakutosheka na alivyoambiwa na huyu bwana kwamba wewe hufai kutoka akasema wacha nikachukue elimu mahala pake akaenda kwa mtumi sallallahu alayhi wasallam kaenda kwa mtumi sallallahu alayhi wasallam faqal akasema yani akamuuliza niko nimetoka naenda kuchuna mtende wangu nivune huyu bwana amepita ameniambia mimi nisifanye hivyo amepita ameniambia mimi nisifanye hivyo nirudi nyumbani na yeye amewapa talaka ya tatu nini hukumu yake qala mtume akamwambia bala kwani kwani kwa nini usitoke yani toka endelea na kazi zako fajuddi nakhlaki nenda kavune chende zako nenda kavune chende zako kisha akamtajia na illa na sababu akamwambia fa innaka asa an tasaddaqi ukisha kuvuna huenda ukatoa na sadaka baada ya kuvuna yani kama umevuna mavuno yakifika kiwango cha zaka utatoa zaka umevuna mavuno si kiwango cha zaka utatoa sadaka ya kawaida au tafali maarufa ama utatoa tende ihsan hadia wape waislamu wenzako wale utapata thawabu yani kwa hivyo kukaa kwako nyumbani na kuacha kwenda kuvuna tende zako kutakuwa utapata hasara. Utakosa thawabu hizi zote. Nenda kavune ule utoe na sadaka. Hivyo ndivyo Mtume alayhi salam alimfundisha na anajua yeye ana idda tena na nibaina bainuna kubra. Ana idda kubwa. Kharajahu Muslim. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wasalam alijua hali yake kwamba huyo amewapa talaka ya tatu yuko kwenye idda ya talaka yake ya tatu wa maadhalika kamruhusu kutoka kwenda kutekeleza je hukumu lake maana hana mtu wa kumwachia kwa hivyo hii ni haja ameshikwa na haja hana mtu akumvunia mpaka ende mwenyewe na zamani wanawake walikijishughulisha na vishamba vyao vidogo vidogo wakilima michicha wakilima mihogo wakilima ile mimea ya kawaida ambayo kwamba fil ghalib kina mama hujishughulisha nayo hiyo hiyo ndo matni ya hadith قوله البسيمة جدي نخلك جدي نخلك يعني اقطعي الجد القطع تومي صلى الله عليه وسلم كوني حديث أسيما من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه يعني الأمكات ويبو الجد والجدع بمعنى واحد نزوتنا na القطع ككات نكفونا kukata na kuvuna tende قوله عسى أن تصدقي huenda ukatoa sadaka yani idha balagha nisab itakuwa ni sadaka ya wajib yani zaka zakatu urudhu tijara eh, zakat al min alard zaka ya mavuno kuvuna ikiwa haifiki kiwango cha khamsatu awsuq basi hauna zaka ya wajibu lakini toa sadaka ya, ya sunna أو تفعلي معروفة يعني الإحسان إذا لم يبلغ النصاب ikiwa hayo mavuno yako hayakufika kiwango cha zaka basi toa sadakat toa hadia wape waislamu wenzako wale na wewe upate thawabu hiyo ndo maana ya hadith fi hadha alhadithi fawaid fi hadha alhadithi fawaid الفائدة الأولى الحديث دليل على أن المطلقة البائنة حديث دليل يكونش مطلقة لبي طلاق بائنة ألو مليزة طلاق ذاك تات نييكو كوني عدة يهيل طلاق ياك يمشو يجوز لها يفاك وكيه منمك أن تخرج من بيتها يجوز كتوك نباني inda alhaja ikiwa kuna haja iliyomtoa ana dharura imemtoa tabidi atoke manake mwanamke baina huwa hana amri ya mume shakuwa baina angalikuwa ni talaq raj'i basi akitaka kutoka tungemwambia omba ruhusa kwa mumeo hata kama amekuata lakini idda haijesha na ile talaq raj'i ya kurudia ama talaka ya tatu ya mwisho <clears throat> mujarrad mwanamume akiitoa tu <clears throat> huyo mwanamke amekuwa baina sasa ni aketi idda wala ule mume hamhusu tena aweza kutoka bila ruhusa yake maana si mume wake tena shata talaka ya tatu sasa al-asl yeye madamu wana eda hafai kutoka ni akae nyumbani hadha al-asl mwanamke akiwa na eda akitokuwa na eda al-aslu kwa mwanamke ni al-buyut ni kukaa nyumbani waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula aslu kwa mwanamke waqarna fi buyutikunna kaeni majumbani mwenu awe na eda awe hana eda awe na mume awe hana mume al-asl ni akae nyumbani lakini mwenye idda hiyo <clears throat> akishikwa na dharura na haja na hana mwenye kumfanyia haja zake la basa kutoka yeye mwenyewe kwenda la basi na ndo maana mtume amemruhusu atoke aende na dharura kama zipi au haja kama zipi kama hizo ana mavuno yake asipokwenda kuvuna yataharibika wanyama atayala ile mavuno yaharibike ana nyumba yake anda kupokea kodi hana mtu kumletea kodi mpaka aende akapokea mwenyewe kodi yake ya nyumba atatoka atakwenda <clears throat> ana shamba yake wa ghairi dhalik atakwenda hospitali kujitibu la basa bihadha la basa bihadha hizi ni dharura za kueleweka kwa hivyo sharia imemruhusu atoke wakati wa haja au dharura kama hizo sio kuzurura zurura ha majuz al-asl ni akae nyumbani هذا هو إلا كتوكي حاجة أما ضرورة يكتوك سأسي كتوكي حاجة أما ضرورة يكتوك كما يعني مطلق طلاق رجعية طلاق كوانزا طلاق أبيلي حفاي كتوك فكا مومي روسا مومي من أبد مومي فكا ماليز عدة أما طلاق يكيواني يتاتو خلاص سي لزيمة كسبابو يولي مومي همهو سوتين <clears throat> ثانيا فإذا بيلي حديث وفيه أن ج... وفيه وفيه أن جواز خروجها kwamba yafaa kule kwamba yafaa kutoka kwa huyu mwanamke kwa haja lihajatiha kwa haja zake kule kufaa kwa kutoka huyu mwanamke kwa haja zake fi nahari ameruhusiwa mchana peke yake sio usiku sio usiku la fil layl hafai kutoka usiku illa inda dharura allati la budda minha kutoka usiku ni kupatikane dharura kubwa kwa mfano amelemewa na maradhi akimbizwa hospitali fala bas hali dharura lakini kama ana haja haja zake kwenda kuchukua kodi zake kwenda kufikia shamba yake kwenda kupitia kazi zake au ni mwalimu asomesha kwenda kushika klasi yake la hapo kama ni kwa haja kama hiyo ni aende mchana aende mchana si usiku usiku labda aweko nyumbani kwake wa hadha qaul jumhur ahli alilm na hii ndo madhhab ya jumhur ahli alilm malik wa shafi'i wa ahmad wote wanaona kutoka kwa mwenye eda atoke mchana sio usiku kitokea haja zake usiku hafai kutoka ila kwenye dharura ambao hakuna budi nyumba imeingia hatari kumeingia moto ndani atatoka nyumba kumeingia adui ndani jambazi ni nyoka na ghairi dhali akakimbia nje la basi au ni maradhi yamemlemea kwenda hospitali la basi hizo ndo dharura za kutoka usiku lakini al-asl ameruhusiwa kutoka mchana wakadhalik asema vile vile Malik wa Shafi wa Ahmad wakadhalika yajuzu laha na ni vile vile yafaa kwa mwanamke atoke alkhuruj kutoka fi iddati alwafat akifiliwa na mume kwenye eda la kufiliwa kwa hivyo hii hukum sio khas kwa mwenye eda la kuwatwa tu talaka baina hadithi imekuja kwa mwenye idda talaka baina ndiyo lakini yuqas alaiha vile vile ni sawa sawa katika hukumu aliyofiliwa eda kubwa ya Eh, alopata ida kubwa ya kufiliwa mwanamke akiwa na idda ya kufiliwa pia yajuzu laha kutoka inda dharura au alhaja lakini mchana usiku mbio ni kimpate nyumbani kwake kwa mfano mwanamke amefuliwa na mumewe ana biashara itaharibika hana mwenye kumwatia kila mmoja hataki na yeye ni mpaka afanye ile biashara ajilishe mwenye hana mwenye kumkafili huyu tutamwambia nenda biashara yako mchana usiku lazima ufunge uje nyumbani wazi ghairu wazi mwanamke ni mwalimu mathalan mwalimu somesha na idara ya madarasa imekataa kumpa ruhusa haikumuelewa na amwambia ukienda kwa kaida takufuta kazi na hana shughuli nyingine na ahitajia hana mtu wa kumwangalia tutamwambia nenda darasani akasomeshe mchana lakini usiku lazima uweko nyumbani labud <clears throat> usiku hakutoki mwenye idda illa inda dharura alokhalifu kwenye hii masala ni Abu Hanifa peke yake rahimahullah faqala Abu Hanifa Abu Hanifa akasema yule alowatwa yule alowatwa ewe yule mwenye idda ya kufiliwa yule mwenye idda ya kufiliwa peke yake huyu ndio aruhusiwa kutoka wakati wa dharura wazi aruhusiwa kutoka wakati wa dharura ama mtallaka talaka baina alowapa talaka baina la yajuzu laha alkhuruj la laylan wala nahara ina madhhabi nani Abu Hanifa rahimahullah kwa hivyo Abu Hanifa rahimahullah yeye anaona ruhusa ya kutoka kwa mwenye eda ni mwenye eda la kufiliwa peke yake huyu ndo anaruhusiwa kutoka kukiwa kuna dharura atatoka mchana usiku atarudi nyumbani ama mwenye idda ya talaka talaka baina kama kwenye hadithi huyu mwanamke aliwata talaka tatu Abu Hanifa anaona hafai kutoka la usiku wala mtana hakuna ruhusa mwanamke mwenye idda kutoka toka maembari وهذا قول أبو حنيفة ولا شك أنه ضعيف ولا شك أنه قول ضعيف كسباب يبنغانا ناي حديثي يا هو خلاتي yake Jabir radhiallahu anhu asema alikuwa amewata talaka ya tatu na mtume mmwambia juddi nakhlaki toka nenda kavune tende zako utoe sadaka na nyingine ule kwa hivyo nalikuwa ni mchana hakuna watu wavuna usiku watu wavuna mchana hawavuni usiku <clears throat> kwa hivyo hii kauli iko ya Hanafia lakini fihi dhaf usahih yajuzu kwa mwanamke aliyefiliwa idda ya kufa yajuzu kwa mwanamke aliyowata idda ya talaka kutoka wakati wa dharura mchana si usiku wakati wa haja mchana aweza kutoka ama kutoka usiku kwa mwenye eda nsaa sawa ni eda ya kufiliwa nsaa sawa ni eda ya kuwata kutoka kwa usiku ni haiwezekani ila dharura ambayo la budda minha ikiwa dharura ile waweza kuichelewesha mpaka asubuhi utabidi uchelewe mpaka asubuhi kaifanye lakini ni dharura ambayo haichelewesheki hapo ndipo taruhusiwa kutoka na usiku ikitokea dharura kama hiyo thalithan katika faida za hadithi وفيه استحباب الصدقه من الزرع yapendekeza hadithi mtu kutoa sadaka akivuna baada ya kutoa zaka yake ya faradhi atoe na sadaka au kama mali yako uliyovuna hayajafika kiwango cha zaka usiseme oh madamu zaka hakuna basi la toa sadaka hadithi yahimiza kutoa sadaka hususan kwa mwanamke ndio maana mtume amwambia huyo khalati yake Jabir عسى أن تصدقي كسباب صدقة كمنامك نمهيم كشنا منامون بل منامك يموصيوا كتو صدقة زيدي كلكم منامون نمتوم صلى الله عليه وسلم كل مارا لكيو كيو انبيا وناك تصدقنا تصدقنا كل كي خطوبو يجوما عيد عيد كيو انبيا تصدقنا تصدقنا فالصدقة مستحب استحبابا شديدا كمنامك نا ليه ليه سبب النيني ya ile madhambi yao fulani kwa hivyo la basa fihi istihbabu sadaqa min az yapendekezwa utoe sadaqa baada ya kuvuna mavuno yako hata kama haijafikia kiwango cha zaka ya wajibu lakini toa sadaqa inda hasadi wakati wa kuvuna wal hadiya na ni vizuri pia mtu atoe hadia umevuna ukatoa sadaqa sadaqa hupewa muhtajin sadaka hupewa wale fukara masakin hao hupewa sadaka na hadia hupewa wale watu wakwasi ambao hawana haja matajiri wafalme hao hupewa ukipewa kitu huitwa hadia haitwi sadaka sadaka hupewa muhtaji mwenye haja <clears throat> kwa hivyo ni sunna kutoa sadaka ukawapa fukara na maskini na ni vizuri kuwatoa hadia kuwapa wale watu wakubwa wakubwa kwenye jamii ambao unaowaheshimu la basi kuwapa hadia kutokana na ile mavuno yako rabian katika faida za hadith wa fihi tadhkiru bil ma'ruf wal bir hadithi yatukumbusha yatuhimiza kufanya mambo mema mambo ya maarufu na mambo ya wema Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkumbusha huyu mwanamke atoe sadaka amwambia asa an tasaddaqi au taf'ali ma'rufa wenda ukatoa sadaka na ukafanya wema mwingine kwa hivyo ni vizuri watu kukumbushana wema umemwona mtu ana mali hajui kuyasurufu au anayasurufu kwa israfu au anayasurufu kwa haramu eh? au hayatolei haki yake yale mali mnasihi mnasihi afanye mema kwenye yale mali mwambie tasaddaqi kama mwakutoa zaka mwamrisha mwambie toa zaka hadha haqqullah wa hakadha watu huhimizana kwenye mambo mema sio mambo maovu akamruhusu huyu mwanamke atoke kwenye idda ambayo kwamba afaa kae nyumbani lakini akamruhusu atoke kwa ajili ya kutenda wema tu na kufanya maarufu na mtume akamruhusu hii yaonesha namna gani kufanya wema ni jambo kubwa kwenye sheria hata mwenye eda ameambiwa atoke nyumbani akaruhusiwa kutoka maana yeye amelazimishwa kukaa nyumbani hii dalili kuonesha kufanya wema ni mambo makubwa ni jambo zuri kwenye dini khamisan katika faida za hadith وفيه استحباب التعريض لصاحب المال لفعل الخير hadithi yaonesha pendekezo kupendekeza at-ta'rif ta'rif ni kupijiliza ni kama wambembeleza mtu jambo alifanye lakini utaki kumpa amri wamwambia waonaje kitu fulani si kizuri yani wamwambia fanya taarif ni kumwamrisha mtu kwa kwa uslu ambao si si amri kutumia kama kumbembeleza kufanya inaitwa maarif taarif kumfanyia taarif sasa mtume amwambia huyu mwanamke asa an tasaddaqi hakumwambia tasaddaq tasaddaqi ha hakumpa amri lakini alikuwa mtume apenda afanye hivyo akamwaridhia Kiswahili sema kuaridhia eh kuaridhia akamwaridhi mtume akamwaridhi huyo mwanamke akamwambia waonaje ukishakuvuna utoe sadaka eh hakumwambia toa kwa hivyo hiyo inaitwa maaridhi kumpigilizia mtu afanye jambo bila kumwamrisha kwa hivyo hadithi yapendekeza watu kupigiliziana kwa mambo mema si mambo mabaya tu ukamwaridhia mtu kufanya mambo mema mpaka ile mtu akafanya wewe ukawa sababu ya yeye kufanya na wewe ndio ulimfanyia maaridh ukamuarif eh mpaka ule mtu akahamasika kaenda kafanya ule wema na wewe biidhnillah taala utapata thawabu kwa hivyo hadithi yatuhimiza kufanyiana maarif katika mambo ya khairi kupigilizeana na kuamrishana kwenye mambo ya khairi na kuhimizana kwenye mambo kama haya wafihi katika faida za hadithi ambao ya mwisho wafihi faida ya sita istihbabu taakudi min alilm istihbabu التأكد min alilm yapendekezwa mtu akisikia ilmu kwenda kuhakikisha yapendekezwa kuhakikisha na tathabbut kwenye mambo ya ilmu sendo ukaambiwa to eh, qala rasulullah ukainuka ukapiga pembe qala rasulullah qala taakkad tathabbat hakikisha kwanza kuhakikisha ni vipi kama mwenyewe ni msomi utakwenda kubahathi kama wewe si msomi kuhakikisha kwako ni yafaa uulize wasome si kwenda kufungua idhaa haa wala mimi nimeona kwenye idhaa nimeona kwenye mtandao nimeona kwenye la ni kumuuliza mwanachuoni ima unaye pale au kwa mpigie simu hadha hu huko ndio kutathabat kwa mtu asiyojua ambao si talib ilm ambao hawezi kufanya bahth at-taakkud min al-ilm wa su'ali al-ulama wewe wataka kuhakikisha hili jambo ndini au si dini yafaa uende muulize alim usende kuokota barabarani wala hadha majuz hadha wama yasluh lidhalik mtu kama ni mkweli wa nafsi yake na apenda haki asisema oh basi mimi nimesikia kwenye idhaa usema hivyo ah sasa wewe huona ukisha kusema umesikia kwenye idhaa ndio wewe maadhuru sasa mashaallah ushakuwa maadhuru kwa sababu umesikia kwenye idhaa anta mutalab bado utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani alisema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ama amekwambia nenda kwenye idha usikize idha ha Allah amekwambia fasalu ahla dhikri waulizeni wenye elimu ahlul ilm in kuntum la ta'lamun mkiwa hamjui awe tokonde pale barabarani mshike mtu muulize shore yako shore yako ukenda ukiambiwa mazinga ombo usishangae usishtuki maana umtaka mwenyewe ilmu huenda ukutukuliwa wapi ilmu hutukuliwa kwa wahusika sio watu wa kuropokwa ropokwa leo wamejaa wanaoropokwa wamejaa waropokaji ndio waliokolewa lakini wenye elimu wallahi ni wachache sana usipokuwa na hadhari na dini yako ukatunda swala lako la dini ukamuuliza yote shauri yako leo wenye kuropoka wamejaa wamejaa kwenye masimu wamejaa kwenye kila aina fallah Allah ilmu hurudishwa kwa wahusika Allah subhanahu wa ta'ala alipowakataza watu ishaat wasifanye ishaat idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil ulil amri minhum ulil amri minhum nani yani ahlul ilm alulama la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum watajua ile masala wale wenye ilmu ya kustambit wao ndo watajua hukumu hilo jambo anaenda barabarani amuulize shore yako nenda kwenye idhaa kaulize mtu utajua mwenyewe usiseme ah mimi nilipigia simu kwenye idhaa utajua na mwenyewe Allah kwambia wala uradduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu la alimahu yani ilm ahli alilm واضح lakini مع الاسف الشديد leo kumeenea wazungumzaji wazungumzaji na wenye kusomea watu habari na visu ndio waliojaa na wewe ukiwaona hao ni wenye elimu utakwenda kuwauliza nenda kawaulize shauri yako kimuuliza ah lakini mhodari kuzungumza Mashallah. Sasa mazungumzo ndio elimu. Kuzungumza ndio elimu. Mtu kama ni hodari kuzungumza ulimi wake. Sasa ndio mwanachoni. Undhuru al ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala hakukwambia uliza wanaojua kusema. Hakukwambia nenda kaulize watu waliona fasaha, watu waliona balagha, watu walio hodari kuzungumza, haja kuambia hayo. Mola wako amekwambia fasalu ahla dhikri, ahla al kwa hivyo hakuna kutaka kujifanya oh mimi maadhuru hakuna udhuru hakuna udhuru ukienda ukimuuliza mtu fajir mtu mubtadi' dhal akakupotosha ni wewe mwenyewe wa kulaumiwa sio yule wewe mwenyewe kwanza utalaumika wewe Allah amekwambia utegue kwa nini uenda kuokota tegua mbona mambo yako fulani ya maslaha utakwenda kutegua ama utakwenda kujiokotea pale barabarani <clears throat> ah, si utategua mimi nikwambie sasa hivi mimi nikwambia sasa hivi <clears throat> oh mimi na nyumba hii upangisha bei gani 1010 ah mebana nyumba kama hii yangu ilivyo ah hii haistahiki 1010 siwezi kukupatia sasa bana si ukubali bana 1010 tayari kashi zamba ah bana mipaka nitegue bwana hii yastahiki 1015 alafu baada ya muda kidogo akaja mwingine na 1015 eh utampa nyani utampa mwenye 1015 huo ndio utakayekumpa lesh umetegua baina ya 10 na 15 ukajua kwamba 15 ni nyingi kuliko kumi na nikajua kwamba maslaha kwangu ni kutukua 15 sio kumi hamashaallah haya yote hujafundishwa na mtu wewe mwenyewe umeyajua lakini kwenda kuuliza swala la dini acha mkuu hajui wanazuoni hajui ah sasa kila mmoja kwambia hili huyu usema hili huyu usema lile urongo mrongo wajua ni nani anazungumza ilmu na wajua ni nani anazungumza upuzi naje kwenye TV naje kwenye redio naje takapokuja <clears throat> kwa hivyo lazima uwe na hadhari na haya masala ya dini طيب وفيه التأكد من العلم وسؤال العلماء mtu kama hajui aende aulize wajuzi sio kwenda kuokota kuuliza wa adamul akhdhi min ghairihim na kutochukua ilmu hii isipokuwa kwa uhusika angalia huyo mwanamke alipotoka kwenda kukata mitende yake fazajarahu hadithi ya 80 fazajarahu rajulun kuna mtu akamsuta wewe unaenda kwa nini unatoka rudi hakumwamini huyu mtu hakumsikiza alikwenda kwa muhusika wa elimu hakusema oh basi fulani ananiambia mimi nirudi na mimi karudi kumbe yafaa alikwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata jibu tofauti ya kupata alipata jibu tofauti kwa sababu limetoka kwa muhusika wa ilmu na yule wa kwanza alimpa fatwa alimpa fatwa makosa unaona faida ya kuhakikisha ilmu ukisikia ilmu imekushangaza nenda kahakikishe kwanza usikete kwenye manne ukasikiza mazingaombo ya jamaa ah kisha sema ah, lakini haya mambo mkweli yamkinika naenda kataakad tefuta msomi umuulize tefuta msomi umuulize kama huyu mwanamke angelikuwa ni mtu wa kujibebea tu ya kubeba ilmu kwa kila mtu lakini huyu mwanamke anajua kwamba kuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi si adabu sipaswi kuchukua kwa mwingine mpaka kwa muhusika na hii ndio adabu kwenye ilmu usichukue ilmu kwa yoyote mpaka muhusika hii ndio adabu na haya ndio mafunzo yafaa tusome kwenye darasa kama hizi lakini suala la elimu kwetu sisi limekuwa la hii si la dini bihithu mimi naweza kutukua kwa kila mtu eh ah bana atasikia mtu kwambia ah mambo kama ah, bana si mambo yenu hatuyawezi mmezidi huyu hufaa huyu hafai kila saa huyu hufaa huyu hafai eh kwa sababu zama zetu wasiofaa ndio wengi kwa hivyo wasiofaa madamu ni wengi ni lazima wewe saa zote utanisikiza mimi nikisema hufai huyu hafai hiyo takariri kwangu lazima nitakariri hiyo jambo kwa sababu wasiofaa ndio wengi kwa hivyo mimi usishtuke nikikwambia huyu hafai na huyu hafai na huyu hafai na huyu hafai wataka unielewe kwa sababu ambao kwamba wamepapia hii gari ya elimu ni wengi wengi ni bandia kwa hivyo lazima kwangu mimi utasikia mara nyingi hawa hawafai kuliko hawa wanaofaa hili jambo lazima lieleweke na tukubaliane kabisa na ambao kwamba wanaofaa <clears throat> itakuwa kidogo kwa sababu wale wenye ilmu halisi ni wachache hii ni kitu sunnatullah haiondoki fil ardh wanaojua siku zote huwa ni kidogo wainga wenye kuzungumza ndio wengi kwa hivyo wale wanaoshangaa wakisikia sisi twasema saa zote ule hafai ule hafai ule hafai wakashangaa wasishangae lazima watuelewe kwa sababu tupeana nasiha kwa umma hiyo moja pili wasiofaa ndio wengi kwa hivyo lazima mimi nitazungumza sana wasiofaa nikwambie huyu hafai huyu hafai hadha minan nasiha haifai khiana mtu humnasihi muislamu mwenzake sasa <clears throat> kwa hivyo <clears throat> mimi na wanasihi msichukue ilmu kwa mtu yoyote ambaye hamujamjua ule mtu ilmu yake iko vipi aqida yake iko vipi amesoma wapi mashehe zake aliyosoma nkina nani hata kama ni mimi usitukue pia kwangu paka nenda durusu nenda kanifanyie bahthi unisomee unidurusu nimesoma wapi mashehe zangu nani aqida yangu nani alafu njoo hapo usome kwangu hata kama mimi usichukue ilmu hata kama ni kwangu ninayekusomesha nenda kanichunguze kwanza chunichunguze niulizie niliposoma niulizie mashaka zangu ni nani nilisomesha mimi niangalie akida yangu namna gani nipime alafu ndo uje usome hii ndio sunnatu salaf as-salih kwenye adabu za ilmu <clears throat> ama kwenda kuokota shore yako ukitaka kwenda kuokota wewe na mwenyewe kisha usije kusema ah mbona nasikia hivi mbona nasikia hivi ha takuwa wewe mwenyewe umekhalifu sharia fihi aidan katika faida ya mwisho wa hadithi عدم التسرع في الفتوى haifai mtu kuruka mbio kutoa fatwa bila kuhakikisha au haifai au yafai alafu tukirudi kwenye ilmu kumbe sivyo kama huyu bwana alifanya haraka akamwambia mwanamke hakuna mbona watoka wewe mwenye idda kamkemea kamkataza usitoki wewe una idda bila shaka alifanya haraka hapo na ndio maana aliporudi kwa mwanachuoni mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwanachuoni wa umma alayhi salatu wasalam akapata jibu lingine kwa hivyo hapa tupata funzo kwamba usiruke mbio mambo ya dini oh hii haifai kama sisi tulivyo tabia zetu oh hii yafaa oh hii haifai nenda kaulize wahusika keti barazani pale yafaa haram halal haram halal ah mumezidi bwana kila kitu haifai la la la mambo hayaende hivyo mkiwa na shaka ya jambo lolote watefteni waliosoma sawa sawa muwaulize na hivyo ndivyo sheria inavyotaka <clears throat> hivi ndivyo sharia inavyotaka hizo ndo baadhi ya fawaid ambao ziko kwenye hii hadithi ya 94 <clears throat> naam hadithi ya 95 <clears throat> asema kwenye unwani la takuni mughannia usiwe mwimbaji fayahlakul mujtama'u bisababiki alafu watu waangamizwe kwa sababu yako kwa sababu kuimba ni katika madhambi yanayosababisha adhabu ya kuenea yanayosababisha zilizala yanayosababisha mafuriko yanayosababisha magonjwa sababu katika sababu ni kuimba kuimba hiyo ni sababu moja katika sababu ya kusababisha adhabu za kuenea na ndio mkiona sisi kwenye darasa kila mara huwapigia makelele hawa waimbaji huwa kuna sababu kwa sababu kuna mazito mbele watatusababishia adhabu hawa na ndio maana sisi huwakemea kwa wingi kwa sababu sasa wamevuka mipaka mpaka huwekwa klabu hasa za kutreni watoto kuimba ati hambiwa kipaji watoto wasi, wasipoteze zipaji zao ni bora kuja kuimba kuliko kwenda kula mihadarati yani mahali panapofaa baada ya muhadarati ni kuimba tu haya umemtoa kwenye muhadarati umemtia kwenye kuimba wewe unashamsaidia eh, ushamsaidia kwani baada ya muhadarat hakuna sehemu zingine nzuri za kumpeleka mtoto kuna elimu mbona umpeleki kwenye darasa ya elimu ukasoma wewe umemchegulia kuimba kwa nini umemchegulia kuimba na kuna kusoma mbona umekwenda kwenye kumwimbisha hii dalili kuonesha tosha hawa watu waovu na wakiwapa usipokemewa watasababisha adhabu kwa umma na ndio maana sisi huwakemea kile ikipita munasaba hawa watu wa kuimba imba manashidi iite kasida iite samai iite nashidi ni nyimbo lugha swafi ni nyimbo hata kaita jina gani majina hayabadilishi hukumu muhimu ni maana ya kitu na hakika yake ukizisikiza hizo nashidi za leo hakuna tofauti na nyimbo kabisa bali zimetundwa nyimbo fulani zimeigizwa hizo na shida nyimbo kama za Kihindi za, Kizungu za Kiarabu huigiziwa zile na shida hakuna tofauti yote mpaka namna yake namna ya nyimbo sasa kuna tofauti gani ati jina tuite nashid madamu ushagiza kila kitu makamu yake ile kasida ni makamu ya nyimbo idhan hiyo ni nyimbo bila shaka na kama si nyimbo ni kasida mbona umetukua makamu ya nyimbo kaimbia nayo hadha dalili kuonesha hawa ahlu batil ma'al asaf shadid hawa ni watu ambao kwamba basi huenda wakasababisha mafuriko na maafa na adhabu za umma sababu ni makosa kama haya na kitu kibaya zaidi kibaya zamani walikuwa wakiimba wanawake si wanaume waimbaji zamani walikuwa wanawake tena wanawake watumwa si waungwana maana muungwana pia haimbi zamani lakini leo ghera zimekufa wivu umekufa uume umekufa mpaka uume umemalizika kwishi kuta janaume mwanamume zima likezee huimba sallallahu alaihi wasallam haya mambo yakifanywa na wanawake tena watumwa si waungwana leo mkute mwanamume mzima mzima uketizie huimba wal billah eh sasa alaan mambo yametatawara wameona ah wameatia kina mama labda kina mama hawaimbi sasa hata tuingie wenyewe tuvae tuvae fomu tuingie wenyewe kuimba wakaenda wakatukua kazi hii wanaume ikawa wakatizie wana makongamano na wana maklabu ya kuimba wao na kuimbisha watoto na tamthilia hii na hii نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ذلك وأن يعافينا منه عن عمران بن حسين رضي الله عنه عنهما رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة yatatokea kwenye umma huu yatakuja kuzuka kwenye umma huu khasfun kumezwa kwa ardhi kudidimia kwa ardhi wa maskhun na kugeuzwa sura watu kufanywa manyani matumbiri na mayonda na manguruwe to maana mask wa qadhfun na itajitokeza katika umma wangu kurushiana vijiwe kokoto kurushiana kokoto vijiwe hizi zitendo ikifanya nani qaumu lut qaumu lut walikuwa zitendo zao walikirushiana zidiwe hiyo maana yake kijiwe ah yani ishara kwamba mimi nimekutegua wewe twende alikuwa akifanya zamani namna yake mwanamume akimtamani mwanamume walikuwa wana mbinu zao akifanya ulama asema katika mbinu akitumia namna kumpa ishara kwa wewe ndio mmekuchagua urushiwa kijiwe itwa hadh ama qadh mfuma kijiwe kidogo kile kijiwe kikimgonga yeye atajua mimi natakikana nahitajika <clears throat> ah hizo ndio zitendo ziovu walikuwa nazo hawa watu na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye umma wake alisema alikataza alhadf bilhasa hadithi Abdullah bin Abi Aufa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadfi kisha akaeleza sababu akasema nini fa innaha la tasidu saida wala tankau uladu kile kijiwe kidogo kirusha hakiui adui hakiui mnyama unayemwinda haifanyi haina kazi hiyo kijiwe kidogo tampiga mnyama imuue tamuua adui kisha akaeleza akasema nini walakinaha tafqa'ul ain wa taksiru sin ukirusha vijiwe kokoto hizo haweza kupita mwenzako akampiga chamato akamtomwa jito kwa sababu jito ni khafif laweza kuathirika na jiwe hata kama ndogo wa taksiru sinna na huvunja meno waweza kupita mtu amemnua meno uteka umerusha akampiga meno akamvunja jino ndio mtume akakataza anil hadhi حذف الحصى أو القذف يوتنا معنى موجة كويفو هي عنده سباب يكو كتازا أكسيما لا تنكا عدوا ولا تصيد صيدا ولكنها تكسر السن وتفقع العين هاي المذامب يتكو جاكفان يقريب نقياما فقال رجل موجا كوليزا من المسلمين يا رسول الله ابن تومي والله mata dhaka wa mata dhaka jambo hilo litatokea lini zama gani qala mtume akamwambia hizi adhabu tatu hizi adhabu tatu eh alqaf yani rami bilhijara rami bilhijara ni kufumana kwa mawe tabia mbovu sasa hizi masala khasfun kudidimia ka ardhi na kutetemeka wa maskhun na kugeuzwa sura wa qadhfun na kurushiana mawe hizi ni adhabu zitakuja watu watafanyana madhambi zama gani ambazo kwamba mambo kama haya yatajitokeza kwa umma Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haya mambo yatapatikana idha dhaharatil qainat wakijitokeza wazi waimbaji wa kike sio toka zamani anaitwa qainat yani wanawake wanaoimba kuimba kulikuwa hakujulikani kwa wanaume kabisa na zamani wallah hakuna tabia mwanamume ikiwa huimba huitwa mukhannath zamani wenye kupiga matari katika wanaume na kuimba huitwa mukhannathun min rijal <clears throat> kwa sababu si tabia za kiume tabia za kike sasa na hawa waimbao leo kama wao pia watu hao pia watuambie kama wao mko watu hao sharia lakini hadha majuz وهو تشبه بالنساء idha dhaharatil qainatu wakiwa wazi wanawake waimbaji wakijitokeza wazi kuimba wal maazifu na zikidhihiri zikawa wazi maazif maazif ni ala za mziki ngoma mangoma e, madufu au matari ni ala mziki e, mapiano yale mapiano yale maharimoni e, udi ile ile shababa zile dita pia jita kupiga zitasa na shehena zumari na yite kasba yite nai takama kuite lakini zumari yote yani katika ala za miziki na leo zimedhihira zikudhihiri zimejaa kila mpaka misikitini mpaka ndani ya msikiti kuna ala za muziki leo fanya ndani ya msikiti نسأل الله العافية والسلامة وشربت الخمور na ulevi ukatumiwa na ulevi ukaenea jamaa yako hakuna yote sasa wa adhabu tu saa yote kuya ndo ndo lilobakia manake yale aliyonena mtumi yote yako na ashaenea kweli ikiwa ni uimbaji wa upande wa kina mama umeenea kuimba na kufanya mengine ikiwa ni ala za miziki zimejaa mpaka msikitini zikoingizwa ikiwa ni ulevi kila kitotoro ukipita utaona ulevi na, na walevi wamenea, wamenea kwa hivyo sababu ya adhabu ishapatikana zote kilichotustiri rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa rehma ya Allah bado Allah anatuhurumia Allah Subhanahu wa Ta'ala yumhilu hukupa muda sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun anakupatia muda Allah ikiwa wewe hujui ndo anakuchukua atakupatia nafasi mwisho atakuchukua fallah Allah haifai tuangamie na mlango wa tauba uko wazi kwa nini tunaangamia kwa madhambi na Allah ametufungulia mlango wa tauba fallah Allah kutubia watu watubie watu wajute na madhambi yao watu warudi nyuma ndio adhabu Allah iondoshe rawahu tirmidhi kwa hiyo hiyo ndo hadithi ilivyo qauluhu aliposema aliposema khasfun alkhasfun nini hubutu juz'in min al-ardh hubutu ni kuporomoka na kudidimia sehemu ya ardhi kazama ndani wale waliomo ndani wote wakaingia chini kama alivyofanywa Qarun fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh yeye na mali yake na nyumba yake limezwa tu ndani itwa khasf hii ni adhabu itakuja kutokea maasi kama haya yakiwa wazi maasi gani alqainat uimbaji na khamri na ala za mziki zikienea hizi kuweza kutokea adhabu kama hiyo ya masakh kumezwa watu na ardhi na kutetemeka kwa ardhi tasikia mahali fulani piga zalzala ardhi imemaliza watu maelfu ma ndio sababu leo durul khanat wal humur wa khumur wa durul uhur zimeenea waduru shishat zimejaa kila mahali aliyadhu billah kwa hivyo haya ni mambo yatarajiwa kutokea sasa na haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa maskhun na kubadilishwa sura almashu huwa tabdilu sura ila aqbah ni Allah akugeuze sura akubadilisha kufanya sura mbovu zaidi kuliko iliyokuwa hadha huwa mtu ageuzwa apewe sura nyingine mbovu alikuwa nao sura yake ya mwanadamu akabadilishwa akawa yonda au akawa manyani au akageuzwa kama alikitabu akafanywa manguruwe mara moja na ili mtu asione mdhihaka aweza kwa mtu kwenye ulevi wake mara kaona sura yake shageuka imekuwa yonda ama imekuwa jibwa kabisa ama ameweza kuwa nguruwe hii ndio ilivyofanywa wale walifanywa hivyo walikuwa kwenye maasi yao wamelala wanakesha kama kwenye hadithi nyingine ambayo nitawasomea baadaye wanakaa kwenye maskani zao wanakesha na maasi wakipambauka asubuhi sura zimewageuka zimekuwa mayonda wengine wamekuwa manguruwe li'iyadhu billah وقذف نماوي القذف هو الرمي بالحجارة القذف هو الرمي بالحجارة كروشيانا ماوي kurushiana in tabia chafu na ilienea inda qaumi lut na wakiitumia kwa sababu hiyo haya mambo mtume amesema yatakuja kuzuka kwa umma wangu na yatatokea na yakitokea haya mambo yatasababisha adhabu yatasababisha adhabu kwa hivyo ni haramu kumfuma mwenzako kwa mawe ni haramu la juz kumrushia kijiwe mwenzako fap ukaeka kwenye mkono ukamrushia mbaa dhihaka anacheza la ikiwa ni haramu kumrushia kijiwe kama kokoto haifai kefu kumfuma na mawe makubwa tukojio mpige mwenzako mpaswe kitu eh itakuwa hiyo ashad hurma ni haramu zaidi ikiwa kurusha hasata ndogo haifai kefu kurusha jiwe kubwa pige mwenzako mpasule mbali shil kullu hadha haram yakitokeza mambo kama hayo basi yakitokea ya, mambo kama haya ni katika mambo ambayo kwamba tujitayarishe yani na adhabu za hizo za masakh na khasf ya rasulullah kaulizwa mtu akamuuliza hayo yatakuja kutokeza wao wamesema yatatokeza wakati gani tupatie alama zake tukiona alama gani ndo tutajua hizi adhabu ziko karibu mtume akawapatia alama akawaambia mkiona wanawake wanaimba waziwazi kwa majukwaa na nde waziwazi mkianza kuona hivyo wanawake wanaimba waziwazi alqainat alqainat ni jamu ya qaina ni jamu ya qaina walqaina ni nani hiya alamatu allati tughanni ni kazi subhana hata si mwanamke muungwana kazi mtumwa hao ndio walikuwa zamani upewa pesa kaimba wakipemba mabwana wakiwafurahisha wale walio huru kwa hivyo hii kazi ilivyokuwa ni duni mpaka kwa wale kina mama pia likifanywa na watu duni ambao ni watumwa yani kazi yenyewe ni duni na hufanywa na watu duni mtumwa umbora eh leo hufanywa na waungwana katika wanaume la ilaha illa allah yani maajabu mimi nafikiri hawa salaf wakija kufufuka leo wakaoneshwa hali za hawa wanaoimba kasida nafikiri waweza kufa kwa ile ile kushtuka waweza kufile mbali wakaona kumbe mukhannathun wamekuwa wengi aliyadhu billah kwenye ma alladhina tashabbahuna bin nisa min almukhannathun min arrijal kumbe wamekuwa wengi namna hii watashtuka wakiona kazi yao imeitukua wanaume waliyadhu billah kwa hiyo ndio maana alqaina والمعازف والقذف قذف النين الرمي بالحجارة نعم المعازف آلات الموسيقى المعازف ni آلات الموسيقى ni ala za muziki zote iwe kifirimbi iwe kitasa iwe kishehena iwe zile shababa iwe madufu matari iwe ni ngoma iwe ni gicha hataka kuwa zaitwa maazif na ni haram majus لا يجوز كتمية من kama hayo في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على عظم شأن المعاصي حديث يونيش أزيتو ومعاصي وأنها سبب للعقوبات العامة na يكينيها نسباب يكذهريها أو ya كعذابه watu leo hulia maisha magumu ufukara vitu hupanda bei eh kila kitu kimepanda ni kweli ni kweli sadakta sababu mbona hutaki kuitaja akiulizwa sababu husema ni mtawala ni kiongozi bwana kiongozi amepandisha ame hivi ushuru kiongozi amepandisha lile kiongozi amepandisha lile lakini fil haqiqa huo ushuru umepanda kwa machafu yetu huko kupanda kwa ushuru ndio kulosababisha kupanda kwa maisha sababu yake ni maasi ni machafu yetu hakuna alaka na rais wala nani wala waziri sisi wenyewe wallahi thumma wallahi lao tutarudi nyuma tutubie turudi nyuma subhanallah tutakula tini ya miguu mimbeni aidihi wa min khalfi mughirid kama aya ilivyosema Allah tatumiminia wazi lakini shida nini shida ni kwamba kila mmoja haoni kwamba maasi kitu kikubwa kiasi ya kusababisha ugumu wa maisha kila mtu haone hilo tuona mambo ya kawaida ah, aweza kuasi kasengenya kaua kazini kalewa ah, kawaida kwa wala haoni hilo jambo linasababisha maafa kwa umma sasa ikitupika haya yaliyotufika ni maslaha kwetu Allah yatuonja na ugumu wa maisha na ufukara ili turudi nyuma tutubie ndio sababu kwa hivyo maasi ndio sababu ya kila balaa na kila shar ni waislamu wangapi leo wanalewa tele wamejaa lesi kadhalik kila aina ulevi ni waislamu wangapi leo hawaswali hawataki kuswali hawataki ni waislamu wangapi leo washirikina mushrik billah anaabudu makaburi anatufu kwenye makaburi wanaswali kumswalia mwenye kaburi eh wanaomba maiti wanaomba mpaka maiti huombwa nasallallahu alafia leo kuna bid'a ngapi zimedhihiri majumbani mwetu na msikitini kila ina ya bid'a alafu mashallah wataka riziki yetu ishuke juu mashallah laini ile hutufikia tu haiwezekani shekh ma yambari hapa la budda mina at'adhib lazima Allah tatutahini atuonde sababu ni shumul maasi bila shaki wa fihi وفيه أن الخصف والمسخ من أشراط الساعة الكبرى naam نعم الصغرى وقد وقع بعضها حديث يونيشا kwamba hizi khasfu na maskha zikitokea ni katika alama za kiyama zikitokea vitu hivi ujue kiyama kiko karibu kiko mbali na haya yametokea kwenye baadhi ya sehemu kama alivyoeleza mtume alayhi salatu wasalam kwa hiyo ni ishara kuonesha iqtarabat saa kiyama kimekurubia bila shaka na ulama wakisema kiyama kimekurubia wamaanisha ni kiyama chochote ndio usikete kangoja jua litoke magharibi ndio useme hicho ndio kiama. Waweza kufa wewe. Na mtu akifa kiama chake kimesimama. Kwa hiyo maana kuambiwa pia kiama kiko karibu ni vi, ni viama vyote viwili viko karibu. Kiama cha kufa wewe kiko karibu na kile kiama kikubwa kiko karibu. Kwa hivyo ni ima kitokee kile ama kitokee kifo chako. Na kifo kiama. Aliyekufa huwa kiama chake kishasimama. Kwa hiyo wewe usikae useme ah mimi nangoja kiyama kitoke dajjal atoke ndo nitajua sasa hapo nitaanza kufanya ibada kuna kiyama kidogo ambao ni kifo kesho ukiamka unaweza kufilia mbali unajuaje kwa hivyo usingojee kiyama kikubwa hiki kiyama kidogo jitayarishe nacho ambao ni kifo ثالثا katika fawaid za hadith وفيه التحذير من إظهار الفواحش حديثي inatutahadharisha kudhihirisha machafu وارتكاب المنكرات نكفبراغ معاصي وأنها سبب للعقوبات نكوانب نسباب يا متس أما بكي ابن حبان نمسدد في مسنده من حديث أبي هريرة أسيما متومس صلى الله عليه وسلم يمسخ قوم من أمتي آخر الزمان كنا وات مشو مشو وتفوت وصورة زاوز دايك وصورة زمايونرا قردة وخنازير wengine watageuzwa mayonra wengine watageuzwa manguruwe qalu masahaba wakauliza ya rasulullah amuslimunahum hawa watakao nyuso namna hiyo wawe eh, mayonda waislamu hao qala mtume akawajibu naam ni waislamu yashhaduna la ilaha illa allah anni rasulullah shahada mbili wako nazo hizo wayasumuna wanafunga ramadhani wayusalluna wanasali salatan lakini watakuja kugeuzwa mayonda na manguruwe masahaba akashangaa qalu mtume wakauliza masahaba fama baluhum wamefanya makosa gani kwa wao ni waislamu wanafunga wanasali qala mtume akawaambia ittakhadhu almaazif walqainat wameyashughulika kazi yao ni kushughulika na ala za miziki na kuimba wanawake wenye kuimba alqainat ni wanawake kuimba upigwa ma, mangoma wanawake wakiimba na wanaume wadufufu na matari watakuja kutangaza kuenea matari eh ndo haya leo matari yameenea kuenea eh, kwa hivyo yakitokea kutokea msishangae ndo haya tulioambiwa na wenyewe usema kupiga tari sunna sasa juu sunna nane hatujui sunna nani sasa wameitoa wapi nasallallahu alafia wasallam jamaa lini lahu itakuwa sunna a'udhu billah jamaa hata kama kitu cha harusi cha lahu kimeruhusiwa ufanye haiitwi sunna huitwa lahu mubah sunna ni kitu qurba ila Allah kupiga tari ni qurba kupiga tari ni qurba ama ni lahu ah hadha sasa utakuwaje mtu aseme oh kupiga tari ni sunna ni sunna ya mtumi kufanywa nikaha kupijwe matwari mtumi hakuweka sunna hiyo naambieni ni sahaba gani aliyooa kupigwa matwari hata mmoja anambia wala mtume gani aliyeoa kupiga madhara lakini ni katika lahu upuzi upuzi wa, wa unaofaa wa harusi wakina mama ni matare kwa sababu kina mama wapenda upuzi upuzi ule walahu ule kuteza teza sheria ikawaruhusia wafanye wakati wa harusi utahitaji tarin sunna huu ni utongo kwenye ujinga si ujinga kawaida hakuna sunna ya tari ikiwa tari maazif al-aslu ni haramu tari lakini wameruhusiwa wamejuzishiwa wanawake wakati wa lahu za mubah kwa sababu wao maumbile yao wapenda hayo sharia ikawaruhusu wao tu na ndio utakuta wamehalalishia wanawake tu kwa wanaume imebakia ni haramu tari kama kawaida kama ndio ile asli leo wanaume wengi asli hii hawaijui wao wanaijua asli kwamba tari ni mubah yafaa kupiga matare basi tari yafaa kupigwa kwa jinsi ya kike kama mtu ameingia grupu hiyo shauri yake lakini tari mubaha kwa wanawake sasa kwanza atuambie ha mimi jinsi hiyo tumwambie basi sasa piga kama wewe jinsi hiyo sawa la yadhu billah ya mwisho katika fawaid au hii hadithi acha niimalize wadufufu kutatokea maazif na kainat wadufuf na matari washuribu washaribul ashriba na watakunwa vinywaji vingi fabatu yani khamri fabatu ala sharabihim wa mpaka watakesha na ile ulevi watakesha na ile ngoma zao fa asbahu asubuhi wakipambauka qad musihu qirada wa khanazir wakiamka asubuhi tu wote watajiona wamepata sura za mayonda na sura za nguruwe waliaadha kwa hivyo haya mambo msishangae mkiona wale wenye kuimba na shidi hizo na makasida na kwa matari na wenye matari msiwashangae wakilala wakiamka mtu sura imekuwa manguruwe msishangae si ajabu maana hawa waligeuzwa kwani hawa nani wafai kugeuzwa mbona wale waligeuzwa na hawa si ajabu kugeuzwa rabi'an ya mwisho وفيه تحريم الغناء والمعازف وأنهما من أسباب العقوبة حديث يحرمش نيمبو nyimbo ni haramu wa ashaddu min dhalik awe mwimbaji tena mwanamke hapo huwa ashaddu hurma maana ni fitna mara mbili wal maazif na ala za muziki zote ni haramu kusikiliza ni haramu kununua fallah allah la yajuz hizi ni baadhi ya fawaid ziko kwenye hii hadithi نكتفي بهذا ولو إن شاء الله نكتفي بهذا القدر تقوم هذا